En in die jaar, in die begin van die regering van Sedeka, die koning van Juda, in die vierde jaar, in die vijfde maand, het Anneo, die sien van Asir, die profeet, wat uit Jebeon afkomstig was, met mij gesprek in die huis van die Heere in teenwoordigheid van die priesters en van die hele volk en gesê, so spreek die Heere van die Leerskare, die God van Israël, ik het die juk van die koning van Babel verbreek. En nog twee jaar breng ik in jullie plek terug al die voorwerpen van die huis van die Heere wat Nebekadn, Saar, die koning van Babel, uit jullie plek weggeneem en na Babel gebring het. Ook Jechumja, die sien van Joachim, die koning van Jeda, en al die ballingen van Jeda wat na Babel gegaan het, breng ik in jullie plek terug, spreek die Heere, want ik zal die jeuk van die koning van Babel verbreken toe het die profeet Jeremia aan die profeet Hanja gesê in teenwoordigheid van die priesters en van die hele volk wat in die huis van die Heere gestaan het, en die profeet Jeremia het gesê, Amen, laat die Heere so doen. Laat die Heere vervul jou woorde wat jy geprofiteer het, deel die voorwerpen van die huis van die Heere en al die ballinge uit Babel na jullie plek terug te brengen. Maar luister toch naar jullie woord wat ik spreek voor jou oren en voor die oren van die hele volk, die profete wat daar voor my en voor jou gewees het, van uits af, het geprofiteerd teen machtige landen en teen groot koninkryke van oorlog en onheil en pes. Die profeet wat profiteer van vrede, als die woord van die profeet uitkom, zal die profeet bekend worden wat die Heere waarlik gestuur het. Daarop het die profeet Hanja die juk van die nek van die profeet Jeremia afgeneem en dit verbreek. En Ania het gesprek in teenwoordigheid van die hele volk en gesê, So spreek die Heere, so sal ek verbreek die heek van Nebekad, Sar, die koning van Babel, in nog twee jaar, van die nek van al die nasies. En die profeet Jeremia het weggegaan, maar die woord van die Heere het tot Jeremia gekom, nadat die profeet Ania die heek van die nek van die profeet Jeremia afgeneem en verbreek het, en gesê, gaan spreek met Anja en sê, so spreek die Heere, hou ek uit jou verbreek, maar jy moet in die plek daarvan uistreke maak. Want so sê die Heere van die Heerskare, die God van Israël, ik het de uistreek geleid op die nek van al hierdie nasies om nebekan, Sar, die koning van Babel, te dien, en hulle sal omdien, ja, selfs die wilde dieren van die veld het ek aan hom gegeen. En die profeet Jeremia het aan die profeet Hanmea gesê, luister toch, Hanmea. Die Heere het jullie gestuur nie, maar jy het jullie volk op leens laat vertrouw. Daarom, so sê die Heere, kyk, ek werp jou van die aarde af weg, hierdie jaar sal jy sterven, omdat jy afval van die Heere verkondig het. En die profeet Hanmea het in die jaar, in die zevende maand, gesterven.